your host, Ramon Bautista. Ayun o, magingay! Kamusta kayo dyan, mga live audience? Yan. Salamat. Andito po kayo. Alam ko sa internet, maraming distractions, maraming pwedeng panoorin, di ba? Alam niyo yan. Mga movies, mga cat videos, mga sex videos. <laughs> Anyway, Buti na lang andito kayo, hindi nyo na kailangan mag-gym dahil sa panonood ng Hoy Bibig Mo, magkaka-abs kayo sa kakatawa. Tatlo, sa pinakamalulupit na comedians ang mapapanood na naman natin sa episode na ito. At syempre, maglalaro din tayo ng mga games. Ang mapapanood natin una ay ang stand-up comedian na hirap tumayo. Sabi niya, dahil daw sa mga action sports na ginagawa niya, pero sa totoo lang, dahil napatid lang siya kanina sa Mekubeta. Palakpakan natin, andito na si Justin Rivera! My name is Justin Rivera. Uh, I had this crutch because I, I, jumped out a window because uh, this girl I was seeing, her husband walked in on us, and uh, I sprained my ankle. So that's what happened. So just to let you know what happened. Uh, this is the uh, this is the comedy and magic part of the show. You guys like magic? This is a magic crowd. You guys like? Uh, I'm gonna do it anyway. Whatever. Um, for this, I need a gentleman about 5'10, kind of shy, good speaking voice for this. How about this this guy right here in the uh, uh, the glasses, the, the bald guy here. What's your name, sir? What's your name? Jerby. Jerby. Let's give Jerby a big round of applause. Everybody, here's Jerby. Jerby, come on up here. Come on up here, Jerby. Right over here, Jerby. Stand over here to, to my right. How you doing, sir? How you doing? You good? Jerby, serious, honest answer for me. All right, Jerby, serious, honest answer. Have you ever in your life wanted to become a full-time professional magician? No. Well, tonight you're gonna live your dream. Jerby. Uh, in order to do magic Jerby, you have to dress like a magician Jerby. So check this out. I actually have here for you your very own magic outfit right here, huh? If you could just stand right here, Jerby, right here, stand right. Put your hands in your front pockets, Jerby, and uh, tuck in your elbows and just stay like that for this part of the uh, routine. We're gonna put this uh, around your neck right here, okay? We're gonna put this around your neck right here, just like this, all right, Jerby? Give me a second, around the neck, like this, awesome. Here we go, Jerby, just relax right there. There we go, perfect. Right there, awesome. How's he look? He looks good so far? He looks all right? He looks good? Awesome, Jerby. Oh, we're gonna do a mic check for you too. Mic check, Jerby. Mic check for you right here. Mic check, one, two, go ahead. Mic check, one, two. Is that good? Can you hear him? Yeah. Here you go. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one, the only, the amazing Jerby, everybody. Big round of applause for Jerby. Here he is. Uh, I'm the amazing Jerby. Thank you. Stop it. Just <laughs> gonna stop it. You're making me nervous. This is my first time. Uh, before I get started, I'd like to do a quick impression. This is my impression of the movie Jurassic Park. Roar. Thank you. This is my impression of Home Alone. thank you. I have a couple more impressions. This is my impression of the movie. <laughs> Brokeback Mountain. Thank you. For my final impression, this is the movie Magic Mike. amazing Jerby, everybody. Jerby. Thank you very much. I'm Justin Rivera. Good night, everybody. Thank you so much. Appreciate it. Good night. Thank you. Justin Rivera! Pero ang next na gagawin natin, more games. Pero walang kinalaman sa kilig, hindi love ang lalaroin natin. Kung hindi, rap battle! This Rock Battle! Let's welcome on stage para mag-rap sa ibibigay kong topic, Justin MC Magic Rivera! James Big Game Karan! At syempre, Michael Bombizi Sadi! Yan! Bibigyan ko sila ng topic, tapos palakasan ng hiyawan at palakpakan kung sinong mananalo. Are you guys ready? Yeah! Oh, DJ, pabit ka naman dyan. MC Magic, ang topic mo, sarili mo, Justin Rivera. Okay. <laughs> right. Okay. Okay. Uh, here we go. Yo. Tira. <laughs> uh, My name is Justin. I'm a big Pinoy. My legs look like two boys. I like to eat at the buffet. I don't tabo, I use bidet. I like girls even on Tinder. It don't matter if they're a transgender. yeah. Uh-huh. Uh, it's, it's all good. Really don't matter. It was dark. I put it inside her. All right, all right. That's my life, Justin Rivero. Thank you. Thank you! He doesn't use tabo, he uses bidet. Ayan. Okay, James, big game, Karan! Take the mic, take the floor. Ang topic mo, pagiging kalbo! Kalbo! Kalbo! Kalbo! Ang sarap maging kalbo! Ang gupit ko ay laging uno. Nakakatipid ako sa shampoo. Pag nasa labas, ito ay presko! Oh! Kalbo! Kalbo! When I say kalbo, rin pala paggaling sa inyo. <laughs> kalbo! Ang hirap maging kalbo. Lagi akong tinutukso. Baka daw umapoy ang aking ulo dahil mukha akong posporo. Oh! Okay, contest to, ha? Tignan, tandaan nyo kung sino yung magagaling, ha? Gagaling so far. Eto, di papahuli. Michael Bombizi Sadi, ang iyong topic, pagiging Bombay! Exadi, ang rapper na Bombay Huwag kayong tumawa, hindi ako sasablay Lahat ng kalaban ko, wala silang masasabi Kasi pinakain ko sila ng aking chicken curry <laughs> Huwag kayong mag-alala. Nakalimutan ko ang acting lines. Pero marami pa akong jokes. Kasi ako ay Bombay. If you guys fuck with me, I'll give you punch and kicks. Ain't nobody gonna mess with the OG 5'6". 6 Grabe, ginawang flip-top itong iFlix eh, no? Okay, ngayon naman, sasakit ang tiyan natin. Hindi dahil sa hyperacidity, kung hindi sa halakhak na dala niya. Ladies and gentlemen, let's welcome James Karan! Kalbo Pakal na tayo, Flix! Ako po si James Karaan at isa po akong batang 90s. Palakpakan nga lahat ng mga batang 90s dito! Yun, ang dami. Pati si nanay, batang 90s na rin. <laughs> alam niyo, ako po ay batang 90s. Masarap pala maging batang 90s kasi nung bata ako, alam mo kaagad ko sino yung batang mayaman sa batang mahirap, sa hawak lang na laruan. Kasi pag mayaman yung bata, ang hawak niyang laruan, Game Boy. Pag middle class yung bata ang hawak ng laruan, brick game. Pag mahirap yung bata ang hawak ng laruan, alam niyo may tubig sa loob, yung sinushoot na gano'n. <laughs> Huwag niyo pinagtatawanan yun ha, dahil yun lang ang laro na walang katapusan. O matapos ka, o restart mo lang. Ingit na ingit ako sa mga kaibigan ko, pinapa, pinaparinig sa akin yung Game Boy. Sabi sa akin, chug, chug, chug. Ako mag-isa ako dito, nilalaro ko yung tubig. Sabi ko, Level 2. Alam mo, masarap talaga maging batang 90s dahil napaka-violente ng mga anime natin. Palakpakan lahat ng mga nanonood na anime. Alam mo, napaka-violente ng mga anime natin. Nandyan yung Dragon Ball, Ghost Fighter, Voltes 5, Princess Sarah, <laughs> Sedi. alam mo, Princess Sarah, Sedi, sa umaga pinapalabas yun eh. Kasi doon nanonood yung mga sensitive na bata. Minsan nakanood ako ng Princess Sarah sa umaga, sabi ko, eh puta, parang nababading ako ah. Parang gusto ko magbalat ng patatas. Masarap ba yung chimenea? Pinatayin ko yung TV eh. Sabi ko, manonood ako na sa hapon, manonood ako ng Dragon Ball. Nakita ko si Goku, sabi ko, maitsura pala si Goku. <laughs> Pinatay ko yung TV. Alam mo kasi yung pagkabailente ng mga anime nun, nadadala mo pagtanda mo eh. Na-hold up ako nung college ako. Sabi sa akin ng no, hold upper, oy hold up to. Akin na yung cellphone mo eh batang 90s to, violent to. Hindi ko binigay yung cellphone ko. Ang sabi ko lang sa holdapper, <laughs> Hindi mo alam kung sino yung kinakalaban. Kumanda ka sa akin, Eugene. takot na takot na yung holdapper. Sabi, Jomar to, Jomar. Huwag ka na magpanggap, Eugene. Bakit ka naka-jogger pants? Papakitaan kita ng superpowers. Ang ginawa ko lang, nagbend ako ng knees. Pumikit ako, tapos ginawa ko to. Sabi ng hold tang mo, ano yan? Sabi ko, teleport. Pagdilat ko, wala na yung hold upper. Sabi ko, effective ah. Kailan puta may saksak ako? Sabi nung tambay, ba't hindi mo hinadukin? Kakanood ko lang ng Princess Sara eh. Alam mo kasi yung mga bata ngayon, wala nang kwenta yung mga cartoon sila. Pag na-hold up yung mga yan, sabihin ng hold upper, Hoy, hold up to. Akin na yung backpack mo. Lalaban pa yung mga yan. Akala nila okay yung mga cartoons na. Sabi, ayoko! Ayoko! Swiper, no swiping! <laughs> Swiper, no swiping! Aba puta, lalaban ka pa. Tsak! Ah! Nasaksak ako! Backpack, tulungan mo ako! <laughs> Mga bata, tulungan natin si Dorang hanapin ang first aid kit. Tangina mo, pinahanap mo pa. <laughs> ang pangit, di ba, pag nasaksak kayo, man, tsak! Ah! Nasaksak ako! ang Espanyol na nasaksak ay punyalada. Pwede nyo bang sabihin yun? Muy bien! <laughs> Alam mo, masarap maging batang 90s dahil tayo yung huling generation na napalo ng mga magulang, di ba? Palakpakan lahat ng mga napalo ng nanay dito. Ayun. Tang na, proud pa kayo. <laughs> alam mo kasi, yung, alam mo nung 90s, booming ang belt industry. Yung nanay ko, pag pupunta sa mall, bibili ng belt sa akin. Lagi akong sinasama. Sa akin daw niya itatry. Kaya yung sales lady, gato magbenta eh. Ah, miss, bili na kayo ng belt dito. Nandito po yung first offense at saka second offense. Eh, paano pag masyadong makulit yung bata? Saan ako pupunta? Ah, doon po tayo sa appliance section. Bestseller namin yung flat iron. Tapos yung nanay ko, pagigil na gigil magpalo sa akin noon, talagang bawat, yung sermon niya nasasabay sa palo niya. Kaya yung bawat words, ayun yung kumpas ng belt niya eh. Di ba? Pag pinapalo ako, ikaw, na bata ka, sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas! Tapos pag nautal-utal pa siya, sumasabay din eh. Ika, ika, ika, ika, ika, ika, ika, ika, ika, ika. Na mental block ako, ika, ika, ika, ika, ikaw na bata ka! Kaya ako hindi ko alam kung kailan ako iilag eh. Sabi ko, ha? Ha? Ha? Ha? ha? Tapos nung bata ako, ang pinakamaling na magagawa ko, kapag umiiyak ako tapos nagsalita ako, masama pala yon, mali pala yon. Kasi pag nagsalita ako, habang umiiyak ako, never kong natatapos yung sentence ko. Kapag tinatanong ako ng nanay ko, bakit ka lumabas ng bahay? Sumagot ka hek, hek, hek, kasi, kasi, kasi, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lum, lumaba, lumaba, lumaba. Ako ng ba bahay, bahay. Tapos, tapos, ano ulit yung tanong mo? Tapos pag nagpinapalo ako ng nanay ko, parang lang kami naglalaro ng video game. Kasi pataas ng pataas yung level eh. Alam mo paano ko nalaman tumataas yung level? Pag iniikot niya yung, yung belt niya sa kamay niya eh. Unang ikot, level 1. Ah, makulit ka talagang bata. Okay, level 2. Ah, makulit talaga. Okay, final round, the buckle. Ah, matigas talaga to. Honey, pakilabas nga yung flat iron. Sudden death. Tapos sisigaw yung tatay ko sa likod, finish him. Thank you ha? Tapos ito pa, ito pa. Pag kunyari, kitang-kita pa yung latay namin pagpunta sa school, yung mga kaklase ko nagpapayabangan pa kung anong pumalo sa kanila. Yung iba sinasabi yung brand nung pumalo sa kanila. Diba, ay, anong pumalo sa'yo? Ah, Louis Vuitton belt to. Anong pumalo sa'yo? Ah, Habayana slippers to. Nung ako yung tinanong, ayoko magpatalo. Sabi ko, anong pumalo? Sabi nila, anong pumalo sa'yo? Ah, Hanabishi to. <laughs> Tapos tuwing Sabado, pag nanonood ako ng cartoons, yung nanay ko talaga hindi pinapatapos sa akin yung cartoons. Kasi habang ang ganda ng panood ko ha, ah, ang gagawin niya, lalapit niya sa TV, tas hahawakan niya. Sasabihin niya, mainit na yan. Patayin na yan. Ako naman, masunod lang, papatayin ko. Pupunta ako sa computer, manonood ako ng screensaver. Paborito ko yung haunted house eh. <laughs> Tapos pupunta rin yan, sabihin, mainit na rin yan, patay na yan. Ako, nagdadabog na ako. Sabi ko, lahat na lang ng mainit, kailangan patayin eh. Kaya natakot ako sa nanay ko nung nilagnat ako eh. Mainit ka. <laughs> Thank you very much, Ivlix! Thank you! This is socially unacceptable. Sa puntong ito, maglalaro na naman tayo ng isa pang game. At as usual, wala na naman premyo ang game na ito. May mga acts na tinatawag na socially unacceptable. Magbibigay tayo ng topic, lalapit sila sa microphone at ihihirit nila yung tungkol doon sa topic. Okay, tawagin na natin sila Justin Rivera, James Caran, and Michael Sadi. Yan. Okay. First topic. Turbo Tinder opening lines. Hey girl, I'm a magician. I'm a Filipino magician. Right. Stacy, Open-minded ka ba? Sa anal sex? Hindi. Hey girl, may titi ka rin? Baby, oo, Bombay ako. 5'6". 5'6". Tama, aning betlog ko. Okay. Pag nag-Tinder kayo, nakita niyo mga profile picture, swipe ka agad dyan. Okay, susunod. Sports that should be in the Olympics so that the Philippines can win more medals. Bidjoke competition. Sino unang, sinong mahuling buhay na kumanta ng My Way? <laughs> competitive corruption. Riding in tandem by Catalan. House climbing event. Okay, ito pa, ito pa. The worst reason to call the police. Uh, Hello, mamang pulis, nanakaw, tulong, nanaka, nanakaw yung paninda kong shabu. Hello, pulis. Oh, ako'y nagdako ng shabu. Reklamo siya. Kapal lang mukha niya, tawas lahat yun. Gago yan, ah. Hello, mamang pulis. May nagchuchongkay dito. Pumunta kayo na dali. Magdala na rin kayo ng foods. Ah, hello, police. Ah, quick question lang. Bawal pumatay, di ba? Sabi sa inyo, bawal eh. Hindi, wala, wala. Thank you, thank you, thank you. Alright, palamakan natin sila. Ito ang socially unacceptable. Thank you very much. Ito, ang natin, isa pang mabait. Buti na lang, sumipot siya. Kahit kalahati lang. Dahil siya ay half Indian, half amazing. Let's welcome Michael Sadi. What's up, iFlix? Yes, ako po si Mike Sadi. Ako po ay Bombay. Yes, na ng normal reaction pag naraman na Bombay ako. Meron bang ibang Bombay sa audience? Kailangan ko ba talagang sumayaw para lumabas yung ibang Bombay? Alam nyo guys, hassle maging Bombay, lalo pag lumaki ka ng Bombay sa Pilipinas. Kasi ang turo sa atin, pag mag, uh, ay, oh, by the way, daddy na pala ako ngayon, so medyo uh, mahirap magpalaki ng bata kung lumaki kang Bombay. Kasi anong turo pag makulit ang bata, di ba? Sigawan mo ng, kukunin ka ng Bombay! And uh, hindi ko pwede gawin yon kasi uh, kukunin ko lang siya. Uh, <laughs> Ay nako, alam nyo, alam nyo ba yung ride-sharing app na Angkas? Yung parang Uber pero para sa motor. Na-late ako nung isang araw, so nag-try ako ng Angkas. Pero na-realize ko na hindi ko pwede sabihin sa mga kaibigan ko. Kasi pag ang Pilipino, nagmotor, nag-commute. Ako, nangongolekta daw ako eh. Um, uh, mention ko nga pala na ano, uh, married na ako. Bago pumunta dito sa, sa show, sabi ko sa sabi ng asawa ko sa akin, may kadiri ka talaga. Ayun, tapos umalis na ako. <laughs> Summary lang yun. Uh, sabi niya sa akin, may kadiri ka talaga kasi ang taba-taba mo, bakit hindi ka mag-exercise? Ayusin mo yung buhay mo. Wala kang ginawang mag-stand-up comedy. Sabi ko, babe, what's all this focus on outside appearances? Why? It's not important, di ba? Let's say, kunwari, mag-diet ako. Kunwari, mag-exercise ako. Di ba? At the end of the day, kupal ka pa rin. Di ba? Di ba? Nag-improve nga yung quality of life ko, pero yung quality of wife ko, ganun pa rin. So, oh, di ba? Ang angas ko, di ba? Kasi wala siya dito. Woo! Woo! Woo! Shit, nire-record pala to. Ah, uh, no joke, gusto ko talagang pumayat. Gusto ko pumayat. Pero hindi ma-reconcile ng Indian brain ko. Um, kasi sobrang mahal mag-gym, pero sobrang mura mag-fast food. Napansin na ba yan? Sobrang, di ba? May nilirinig ako palaging um, Indian voice sa utak ko. Pag lumalapit ako sa gym, gumagano siya, no, no, no, Mike, not good deal, not good deal. No, no, no, no, no. Not Gordil, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Pero feeling ko may clear na panalo palagi eh. May clear na panalo between may magalok sa fast food o may magalok sa gym. Sabihin sa akin sa gym, Mike, gusto mong pumayat? Sobrang dali. 10,000 pesos lang, joining fee, 3,000 every month, 1,500 para sa gear, and set ka na pare, payat ka na. Ha? Ah, o nga no, o nga no. Okay na, okay na. Stay na ako sa fast food. So, 299, tatlong burger na yun, di ba? Putsa, tayo na, dito na lang ako pare, may burger pa pare. Mas solve to pare. No, mention ko pala, meron akong uh, baby. Uh, uh, two years old siya. Miracle baby siya. Kasi after almost two and a half years kami nagtatry ng asawa ko, ka-baby na kami. At lahat, trinay namin. Trinay namin lahat ng herbal treatments, trinay namin kung ano ng gamot. Tapos finally, inupo kami dalawa ng OB-GYN. Sabi ng OB-GYN sa asawa ko, Mrs. Sadi, I'm sorry to tell you, but if you want to have a baby, you need to have sex with Mike. Sabi ko, yes! And that was the last and first time na nag-sex kami. Enjoy siya, guys. Enjoy. May record ako. Nasa iFlix din siya. Uh, <laughs> um, guys, mahilig ako sa porn. Ang specific na porn na favorite ko is Japanese porn. Meron ba ditong fans ng Japanese? Genre ng Japanese porn? Alam nyo guys, uh, favorite ko na Japanese, favorite ko yung Japanese porn, hindi dahil sa mga babae. Gusto ko sila dahil sa mga lalaki. Oo. Oh, kasi nakaka-relate ako sa mga size ng ano nila. ng... Ah, iFlix pala to, no? So, ng titi nila. So, <laughs> gusto ko pala kayo yung titi ko. And I think most guys here will agree na gusto nyo rin lumaki titi ko, di ba? Di ba? Na? Di ba? Ah, gusto ko siya lumaki and I did something rather unconventional para lumaki siya. Um, binuhusan ko yung titi ko ng cherry fur. Oo, oh, tas ninong talaga, rub ko talaga. Oo. Oh. Tapos pagising ko, wala na yung titi ko. Nasa kanto nagbabasketball. Puta na pare. Ang galing. Thank you very much, iFlix. You've been a wonderful, wonderful crowd, My Mike Sadi. Thank you guys. Woo!